No tengo motores, a reacción nunca no soy un pez y no tengo asiento y no tengo ruedas porque no soy una moto. Estoy conformada en tres dimensiones porque no soy una foto. No tengo bolas de cristal, no soy un árbol de Navidad. Es apagado mi color porque tampoco soy una flor y no quiero andar por entre las cloacas porque no soy una rata ni me parar al cubo de basura porque no soy una lata. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona, solo soy una persona persona, solo soy una persona. No tengo botones que apretar, ni organigramas que programar. No tengo manillas, ni hago porque tampoco soy un reloj. Y no tengo mando para sintonías, porque no soy una radio. Y no tengo sitio para mucha gente, porque no soy un estadio. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona, solo soy una persona.